Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, դարձի օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Այսօր հայարակելական եկեղեցին նշում է Սուր Գրիգոր Լուսավորչի որդիների եւ թորների Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի եւ Դանիելի տոնը։ Օրվա խորհրդի մեկնաբանությունն ըստ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի։ Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցում կից շարունակվում են հոգևոր դաստիարակության կենտրոնի շինարարության աշխատանքները, ընթացքը ներկայացնում է Արցախի թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ լուսավոր չի մեր առաջին հայրապետի Շարավիղը, նրա որդիներն ու թորները նույնպես եղել են հավատի ու Քրիստոսի վարդապետության քարոզիչներ, փառաբանվել եկեղեցաշեն ու ազգանվեր գործնեության համար։ Հայրաքելական եկեղեցին տարվա մեջ սահմանել է մի քանի տոն նվիրված լուսավորչին եւ նրա որդիներին ու թորներին։ Սուրբ Հարիստակեսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրտսեր որդին էր։ Նա շատ վաղ հասակից վարել է վանական կյանք։ Եպիսկոպոս է ձեռնադրվել 318 թվականին իր հորից եւ դարձել նրա գործակիցը։ 325 թվականին մասնակցել է Նիկեայի առաջին տիեզերական ժողովին։ Ըստ Մովսես Խորենացու Արիստակեսը սպանվել է 4-րդ հայկի Արքեղայոս իշխանի կողմից նրա անուղելի վարկը քննադատելու համար, իսկ ըստ Փավստոս Բուզանդի Արիստակեսն Հովհաննեսն իր կյանքը կնքել է խոստովանական մահով։ Սուրբ Վրթանեսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Անդրանիկ որդին էր։ Նա կրթություն է ստացել Կեսարիայում, ամուսնացել եւ ունեցել է երկու զավակ՝ Գրիգորիսը եւ Հուսիկը։ Վրթանեսի մահից հետո բազմել է հայոց հայրապետական գահին, Անշղթելի է, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը քրիստոնեությունը հաստատել է Հայաստանում, սակայն շատ տեղերում դեռևս գոյությունն էր հին հավատքը։ Այդ պատճառով Վրթանեսն ամեն տարի մեծահանդես պաշտամունքեր կազմակերպում Տարոնում դարձի բերելու հեթանոսներին։ Այդ գործնեության համար Վրթանեսի վրա հետանոսների կողմից մահափորձ է կատարվում։ Վրթանեսը մահացել է 341 թվականին 79 տարեկան հասակում եւ թաղվել Դարանաղյաց գավառի Թորդանավանում իր հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների մոտ։ Ձիվորմո, ձիվ Փոսիկը Վրթանեսի երկրորդ որդին էր, որն ամուսնացել է Տիրան Թագավորի դստեր հետ եւ ունեցել երկու զավակ։ Երիտասարդ հասակում ընտրվել է կաթողիկոս։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Տիրանը ցանկանում էր Հուլիանոս Ուրացողի պատկերը կախել եկեղեցում։ Նրան ընդդիմանում է Հուսիկ հայրապետը։ Թագավորը կաթողիկոսի վերաբերմունքից զայրացած 347 թվականին բրացից մահվամբ սպանել է տալիս 52 տարեկան հայրապետին ծոփքի Բաբեղ քաղաքում։ Հուսիկ կաթողիկոսի մարմինը թաղվում է Դարանաղյաց գավառի Թորդան ավանում։ Տերը մեր Հիսուս Քրիստոսա Սուրբ Դանիել եպիսկոպոսը վարում էր Սրբակյաց կյանք հեթանոսների շրջանում քրիստոնեություն տարածում, իսկ ծերության ժամանակ ապրում էր միայնակեցությամբ Տարոնի հացյաց դրախտ կոչված վանքում, որտեղից էլ հravirում է բազմելու հայոց կաթողիկոսության աթորին Հուսիկի սպանությունից հետո։ Դանիել եպիսկոպոսը արքայի հետ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ խիստ հանդիմանական խոսքեր է ուղում նրան, մեղադրելով Հուսիկ հայրապետի սպանության մեջ։ Այս բանի համար Թագավորի հրամանով խեղտամահ են անում նրան։ Դանիել եպիսկոպոսի երկու աշակերտներ նրա մարմինը թաղում են հացյաց դրախտ Մենաստանում։ Գնացեք այսուհետև աշակերտեցեք ամենայն հետանոսս մգն Սուրբ Գրիգորիսը ավակ որդին էր Վրթանես կաթողիկոսի Գրիգոր Լուսավորչի որդու։ Գրիգորիսը ծնվել է մոտ 295 թվականին Կեսարիայում, 310 թվականին հոր եւ եղբոր Հուսիկի հետ վերադառնում է Հայաստան, մեծանալով եւ կրթվելով Տրթատ Գ թագավորի պալատում։ Դերևս շատ երիտասարդ տարիքում հոգեվոր բարձր արժանինքների հասունության եւ կարողությունների շնորհիվ ձեռնադրվում է կուսակրոն հոգեվորական եւ եկեղեցական ծառայություն անօրենության անցնում։ Արդեն 25 տարեկանում ձեռնադրվում է եպիսկոպոս։ Հետագայում հովության եւ քարոզությանը ուղարկվում Վրաստանի եւ Աղվանքի կողմերը, որի բնակիչները Վրթանես կաթողիկոսից խնդրել էին հոգեվոր առաջնորդ ուղարկել իրենց։ Սուրբ Գրիգորիսը քարոզում է Ատրպատականում, Փայտակարանում, Արցախում, կառուցում եւ վերակառուցում է եկեղեցիներ, ամրապնդում քրիստոնեական հավատը, հորդորում լինել բարի աստվածասեր։ Իր խստակյաց Արաքինի վարկով սքանչելի օրինակ էր մերձավորների մարտիրների եւ հերավորների համար առաջին Գրիգորի իր papի նման, ինչպես գրում է Բուզանդը։ Սուրբ Գրիգորիսը նահատակվել է 334 թվականին։ Նրա սարկավագները ամփոփել են Սրբի Մարմինը Արցախի Ամարաս գյուղում։ 5-րդ դարում 489 թվականին Աղվանքի Վաչագան թագավորի օրոք նրա գերեզմանի վրա կառուցվում է Ամարասի հայտնի Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցին։ Արցախում գործող Ամարասի Սուրբ Գրիգորի Սվանքում առավոտյան պատարագ է մատուցել Երուսաղեմի Հակոբյան միաբանության անդամ Հայր Թեոդորոս Վարդապետը։ Ի թիվս այլ հավատացյալների պատարագին ներկային եղել նաև Հայաստանից ժամանած ուխտավորներ։ Բարեկամներ, օրվա խորհրդի մանրամասն մեկնաբանությամբ տաղավար են հրավիրել Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանին։ Ո՛ս ամենայն արիստակես եւ Վրթանես։ Որդիներն են Սուրբ Գրիգորոս Սավորչի, Սուրբ Հայրապետներ, որոնք հաջորդաբար դարձան ամենայն հայոց կաթողիկոսներ։ Նախ արիստակեսը եւ ապա Վրթանեսը, որոնք իրենց որդիներն են ունեցան Ոսկանն Գրիգորիսը եւ Դանիելը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դեր օրոք, երբ որ նա թողնում էր հայրապետական աթորը եւ գնում էր ճգնելու, իր հետ վերցնելով Տարդատ թագավորին, ամբողջ պաշտոնը կաթողիկոսական հանձնում էր Արիստակես հայրապետին, որը շատ հմուտ էր եկեղեցական գործերի մեջ, կատարյալ աստվածաբան, ճգնակյաց կյանքով ապրող մարդ, ծոմի պահքի մեջ մեծացած, աղոթասեր, բարի, լուսավոր միտք ունեցող։ 325 թվականին երբ տեղի ունեցավ Նիկեի առաջին տիեզերական ժողովը Գրիգոր Լուսավորիչը այդ ժողովին է ուղարկում Հարիստակեսին, մեր Սուրբ Հայրապետին։ Եվ այդտեղ մի հետաքրքիր դեպք է տեղի ունենում։ Քազինքը սովոր էր ճգնավորական կյանքին, հաջող իրեն կտեսնեինք քայլելուց ոտաբոբիկ։ Կոպիտ այսպես շոր հակած եւ ծուփը ձերքին։ Եվ նա ոդկով երկար ճանապարհ կտրելով գնալով դեպի Բյուզանդիա մոտենում է մի լճի տեսնում է հաղկված գույներին եւ ասում է շատ կներեք ուր է գտնվում Նիկիա քաղաքը նրանք ասում են իսկ քեզ ինչ ինչու ես Նիկիա քաղաք կամենում նա ասում է որ այնտեղ հայրապետների եպիսկոպոսների դեզերական ժողով է սրանք համծիծաղ են տալիս այս կոպիտ վայրենի լեռնեցին ով է որ պիտի գա մեր աստվածաբանների հետ դեզերական ժողովի մասնակցի ձեռ են առնում իրեն ասում են, աչից կգնաս լճով կհասնես, մյուսները ասում են, չէ, չէ, ձախով կգնաս, կհասնես այդ քաղաքին։ Հայրապետ Արիստակեսը տեսնելով նրանց վերաբերմունքը, նրանց ծաղրանքը, նայում է լճին, այսպես խաչակնքում է եւ սկսում է ջրի վրայով քայլել։ Ուղիղ, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Այս հունները ապշում են։ Հասկանում է, որ սուպի հետ գործ ունեն։ Անիրատ կերպով իրեն վիրավորեցին։ Ծնկի են գալիս ու մեղա են գալիս Աստծուն, ապշած լինելով որ իրենք խափվեցին զուտ արտակին տեսքին։ Նույնիսկ այլ հրաշներ են պատմում, բազմաթիվ հրաշներ է գործել Արիստակես Հայրապետ, որը գնաց տիեզերական ժողով եւ էթնիկիայի կանոնները բերեց Հայաստան։ Ինքն էլ այնտեղ ստորագրեց եւ հաստատեց, բերեց եւ ի գործ դրեց Հայաստանում Սուրբ Նիկե Հայրապետների կանոնները։ Նույնիսկ ասում են, որ եզներ լծել գութանին վարում էր լիճը, իտես բոլորի։ Մեծագույն հրաշներ էր գործում բայց հավատքի բերելու համար, դարձի բերելու համար մարդկանց։ Եվ ասում են, որ իսկական հայրական բնավորությունն էր ճշմարիտ հայրապետի։ Իրեն հաջորդում է իր եղբայր Վրթանեսը, նույնպես սուտ, իրպես էլ նահատակ, ինչպես կենթանի նահատակ է լուսավորիչը, այդպես էլ նահատակությամբ անցնում է այդ սուրբ Պարթևական տողմը։ Մինչև Սահակ Պարթև, որ հալածանքների հալածանքով անցավ։ Երեք անգամ գանկեց արին որոշ ժամանակ վարեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի պաշտոն, որ հաջորդում են Հուսկանը, Դանիելը, բայց Գրիգորիսը, որ Թորնես ու Գրիգոր Լուսավորչի, Լուսավորչի ձեռքով ձեռնադրվում է եպիսկոպոս եւ կարգվում է արևելահայոց աշխարհի եւ աղվանքի եւ հյուսիսային Կովկասի հայրապետ կաթողիկոս։ Մայրաթուրս ու Պեշմեացնի կողքին Սուբգրիգորիսի երկրորդ կանոնական աթոռն է հիմում, նշանակելով այնտեղ Սուբգրիգորիսին Որից հետո լուսավորիչը հիմնում է արդեն երրորդ աթոռը։ Վրացիների հիմար եպիսկոպոս է ձեռնադում եւ վրաց հայրապետ է կարգում։ Երկրորդը աղվանի ստելելու Մերսու Գրիգորիս, որը իր նախնիների հավեմատ ինքն էլ նահատակվեց։ Ու շատ երիտասարդ տարիքում տարածելով այս տարածաշրջանում քրիստոնեությունը, նույնիսկ հյուսիսային Կովկասում։ Եվ այսօր այդ ворթվոց եւ թորանց զորը բարեխոսությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Իրենցից հետո կգա Ներսես մեծը, ելի նահատակ, կգա Սահակ Պարթև, Շարավիղը եւ Սահակ Պարթևը կունենա Թորնիկ, Սուրբ Վարդան Մամիկոնյան, որը կունենա իր հերթին Սուրբ Շուշանիկը նահատակ Վրաստանում։ Տեսեք այս Շարավիղը սրբերից սուրբ է տալիս մեզ համար։ Եվ կան բազմաթիվ այլ Պարթևներ, Գրեթե 28 հատ պարթև ունենք հայ պարթև Եվրոպայում եք, որոնք նահատակվել են եւ դարձել են հիմնադիրը Իռլանդիայի Սուրբ Պատրիկը, Հունգարիայում, Ռումինիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում եւ այդ օրտնյալ տոհմը դեռ Գյուրոսից սկսած օրտնված տոհմը արդեն հայկական պարթենները շարունակեցին այս գործը եւ մենք ամսի 25-ին միասին դեզ այդ պիտի խնդրենք լուսավորչի ворթվոց եւ թորանց այդ սքանչելի սփերի զորեղ բարեխոսությունը հայոց աշխարհի համար Արցախ աշխարհի համար հիշելու որ Գրիգորիսը մեր հայրապետն է, մեր նահատակն է, որի մասունքներն են գտնվում Սուրբ Ամարասի վանքի խորանի ներքևում դամբարանում, այն դամբարան, որ կառուցել է մեր վաճական բարեպաշտ թակավորը։ Մենք պիտի դիմենք իրենց, որ իրենք զորեղ հարատև օրտնություն ու բարեխոսություն տան մեզ համար։ Մենք դրա կարիքն ունենք։ Իրենց զորեղ լուսավոր աջակցությունը, որը մեզ համար դառնում է վահան, թիկնոց, դառնում է պաշտպանյալ միզենք, մենք պիտի խնդրենք, բախիր որ բացվի, խնդրիր որ ստանաս, աստվածաշունչն է մեզ ասում։ Պիտի խնդրենք, այո պիտի խնդրենք եւ պիտի ստանանք։ Ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ եւ հայցում եմ Աստծուց Սուբիկ Ռուսավորչի, որդիների եւ թորների եւ բոլոր իր շարավիղների գլխավորության լուսավորչի ամենազորե խորտությունը մեզ բոլորիս համար ամեն Դարձն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցուն հարակից տարածքում շարունակվում են հոգևոր դաստիարակության կենտրոնի շինարարական աշխատանքները, որոնք մեկնարկել են ուղիղ 1 տարի առաջ։ Սա Գվարդապետ Շաքարյանի մտահղացմամբ իրականացվող ծրագիրը իր Արցախի թեմի փոխարաշնորթի անմիջական հսկողության տակ է։ Կենտրոնի կառուցման ընթացքը ներկայացնում է Հայր Սահակը։ այս շենքը զուտ միայն քարերեն շենք չէ, այս շենքը կոչ ունի ուղված մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին ուզում եմ այս պայն հիշել Դավիթ Սամոսերգուի այն խոսքեր ասում է եթե Տերը չկառուցի տունը ապա զուր են նրա շինարարների ջանքերը եթե Տերը չպահպանի քաղաքը ապա զուր է այդ քաղաքի պահապանների ջանքը որ այդ քաղաքը պահեն պահպանեն Այսինքն իմաստ կա այդ սաղմոսի մեջ, խորը իմաստ կա։ Այդ քաղաքը պահպանողները Աստծո օրենքը, Աստվածաշունչ մատյանը սովորողներն են եւ ուսուցանողները, ովքեր Աստծո խոսքը սովորելով, Աստվածաշունչ մատյան ընթերցելով, հայեցի դաստիարակություն ստանալով, խնդրում են, որպեսզի Աստծո օրհնությունը իջնի այս վայրում, այստեղ Եվ եթե կա Աստծո օրհնությունը, ապա պահպանված է եւ հայրենիքը, պահպանված է եւ քաղաքը, եւ գյուղը, եւ ամուր հիմքի վրա է այդ շենքը։ Եվ ամենակարևորը, մենք այս շենքը կառուցում ենք հավատքով, կառուցում ենք ապագայի հանդեպ ունեցած մեծ տեսիլքով։ Հավատքով կառուցում ենք վասն հավատի, հավատքի համար։ Աղբյուրները վկայում են, որ Հայաստանում դեռևս քրիստոնեության արշալույսին մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը հայոց տրթատ երրորդագավորի հետ Մասիսի փեշերից կարկարներ էին բերում միացնի իջման տեղում մայր տաճարը կառուցելու։ Այնուհետև եկեղեցիներ էին կառուցվում տասանորդների նվիրատվությունների շնորհիվ։ Թվում է, այս ավանդույթը վերականգնվում է եւ Մարտունու եկեղեցուն կից կառուցող շինությունը կյանքի է կոչվում հավատի նման հենքով տեսնում եմ մարդկանց մոտ խանդավառությունը, այդ արձագանքը, տարբեր կողմերից զանգում են, լսում են, գիտեն այս աստվածահաճո ծրագրի մասին եւ ամեն մեկը իր հնարավորության սահմաններում փորձում է օգտակար լինել։ Կարծես թե այս շենքը նաեւ համախմբող մեր ժողովրդին, աշխարհի տարբեր ծագերում ապրող մեր հայրենիների նաեւ համախմբող նշանակություն ունի, որովհետեւ ասում է որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ ձեր սիրտն է։ Բոլորն էլ նայում են ապագային տեսնելով այսօրվա մեր հայեցի դաստիարակված կապված հայրենիներին եւ բոլորին ուզում են որ լավ արժանի հայրենիներ, հայնասեր հայրենիներ լինեն, դաստիարակվեն, շատ երեխաներ ունենանք եւ ես հուսով եմ որ կգա այն օրը եւ դռները կբացվեն մեր երեխաների եւ մեծերի եւ փոքրերի բոլորի արժե որպեսզի գան այստեղ դասեր սերտեն, հայնասիրության դասեր, միասին որպեսզի աղոթենք, կոմպյուտերային դասընթացներ կլինեն այստեղ, շախմատի ուսուցման դասընթացներ կլինեն, այս ամենը միտված է մեկ նպատակի՝ հավաքվել եւ ապրել մեկ գաղափարով, ապրել մեկ շնչով, հավատքով եւ հավատքով ու տեսիլքով կամքով լծվել ապագայի հանդեպ եւ ոչ թե թողնել կամ տրամադրություններ ստեղծել հայրենիքը լքելու, թողնելու, հեռանալու, այլ ընդհակառակը։ Այստեղ մենք մեր երեխաներին պետք է ներարկենք մաքարելու այդ ուժը, դժվարությունները հաղթարելու համար ինչ է պետք, տոկունություն է պետք, կամք է պետք, հավատք է պետք եւ այդ հավատքը ներարկելու, ներշնչելու վայրը պիտի լինի այս դպրոցը Կառույցի հիմքում, ինչպես հայր Սահակն է ասում, զորավոր աղոթքն է։ Սուրբ գրքից լավ երբեք չենք ձևակերպի որևէ երևույթի վերաբերող ընթացք կամ պատմություն։ Մենք նույնպես մասնակցում ենք շինության կառուցապատմանը մեր հավատով ու մեր աղոթքներով, իսկ որ ամեն օր ձեռնարկին նոր մարդիկ են միանում, փաստում է վարդապետը։ Կառույցը մեր տեղի ուժերով են կառուցում, մեր բանվորներն են, մեր շինարարներն են, Փարքասո ունենք այդ պոտենցիալը այստեղ ունենք, դեր քարտաշներ ունենք, լավ պատշար ունենք, աշխատանքները կատարում են տեղական ուժերով, բայց ամենակարևորը ինձ համար այն է, որ մենք երբ սկսեցինք այս աշխատանքը կատարել կամ գաղափարը կար, մենք ոչ մի հնարավորություն չունեինք։ Միայն ունեինք տեսիլ հավատում էինք, որ Տերը պիտի օրտնի, որտեվ խնդրում ենք բոլորս, ես իմ հավատացյալներին, մեր ծխականներին բոլորին խնդրում եմ, որ բոլորը սրտանց աղոթեն, որ Աստված իրականություն դարձնի այս մեր ցանկությունը, Աստվածահաճո ցանկությունը, որտեղ ի վերջո դա մեր երեխաների համար է, մեր ապագայի համար է։ Հուսանք, որ կգա ժամանակը, որ մենք այս քարեղեն շենքից այն կողմ կտեսնենք հոգևոր այն շենքը, հոգևոր շենքը, այն դաստիարակված երեխաները պիտի լինեն, հայեցի դաստիարակված երեխաները, որոնց սիրտն ու հոգին պետք է կարճած մնա այս հողին, Արցախ աշխարհին Մեր ապագան, մեր լուսավոր ապագան Արցախի պայմանավորված է մեր հայորդիների ճիշտ դաստիարակությամբ։ Երբ կատարվեց կենտրոնի հիմնարկիքի արարողությունը, նախատեսված էր կառուցել երկհարկանի շենք։ Հիմա արդեն երրորդ հարկի քիվերն են տեղադրվել եւ հասել են տանիքին։ Ընթացս ծնվել են նոր գաղափարներ, որոնք հուսով ենք դարձյալ իրականություն կդառնան։ Մենք հարակից տարածք ունենք, որտեղ ցանկանայի, որ նաև սեղանատուն ունենանք, որ เป զի մեր բոլոր միջոցառումները տոնական օրերի բոլոր միջոցառումները հավուր պատշաճի կարողանանք կազմակերպել շենքային պայմաններում։ Մենք ահավասիկ ականատես ենք, թե Վարդավառի տոնին փոզ բազմությամբ այստեղ նշեցինք, ինչքան հրաշալի կներ, ցանկալի կներ, որ այդ ամենը լիներ այս շենքի հարակից տարածքում, շենքային գեղեցիկ պայմաններում։ Ես առավել քան լիահույս եմ, որ այդ օրը գալու է, որ դա էլ ենք ունենալու։ Եվ ընթացքում Աստծո կամքով գյուշի մեզ, որպեսզի նաև նոր ծրագրեր իրականացնենք։ Այստեղ մեր եկեղեցու տարածքում կողքը նաև ծառատուն պետք է կատարենք այս աշխատ աշխատանքները վերջացնելուց հետո, ավարտին հասնելուց հետո նաև ծառատում պիտի կատարենք, այստեղ նստարաններ պետք է տեղադրենք, հուշախտուր պետք է տեղադրենք, այստեղ խաչքար պետք է տեղադրենք այս տարածքում։ Այնպես որ ծրագրերը բազում են, պետք է համբերություն, տոկունություն եւ յուրաքանչյուրի աղոթքը, որ เป զի այն իրականություն դառնա ի փառս Աստծո եւ ի պայծառություն հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու եւ ի բարօրություն ի վայելումն ազգիս հայոց Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 25-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը եւ փոխարաջնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ցեսեդ կհանդիպենք